Antroji karalių knyga. Ketvirtas skyrius. Vieno pranašo žmona šaukė Eliziejui. Tavo tarnas, mano vyras, mirė. Tu žinai, kad jis bijojo viešpaties, tačiau skolintojas atėjo už skolą paimti vergais abu mano sūnus. Eliziejus klausė, kuo galiu padėti? Sakyk, ką turi namuose Ji atsakė, nieko kito neturiu, tik asotėlį aliejaus. Jis jai tarė, eik ir pasiskolink tuščių indų iš visų savo kaimynų. Nemažai pasiskolink. Sugrįžusi, užsirakink duris su savo sunumis ir pilk aliejų į visus tuščius indus, o pilnus padėk į šalį. Parėjusi, ji su savo sunumis užsirakino duris ir jie jai padavinėjo indus, o ji pylė. Kai visi indai buvo pilni, ji tarė sūnui, paduok man dar vieną indą. Jis atsakė, nebėra indų. Tuomet aliejus nustojo tekėjęs. Ji, nuėjusi pas dievo vyrą, viską jam papasakojo. Eliziejus tarė, parduok aliejų ir užmokėk skolą, o kas liks, iš to gyvenkite. Kartą Eliziejus ėjo į Šunemą, kur gyveno turtinga moteris. Ji kvietė jį užeiti pavalgyti. Nuo to laiko, kiekvieną kartą praeidamas, jis užsukdavo pavalgyti. Kartą ji tarė savo vyrui, Aš suprantu, kad ta žmogus, kuris nuolat užeina pas mus, yra šventas Dievo vyras. Padarykime mažą kambarėlį ant aukšto ir padėkime jam ten lovą, stalą, kėdę ir lempą, kad užsukęs jis turėtų kur pailsėti. Kartą Eliziejus atėjęs, užėjo į tą kambarį ir ten ilsėjosi. Jis liepė savo tarnui Gehaziui pakviesti šunemietę. Ji atėjo. Jei atėjus, jis tarė tarnui, paklausk jos, kuo galėčiau atsilyginti už visą jos rūpestį. Gal ji norėtų, kad pakalbėčiau už ją su karaliumi ar kariuomenės vadu. Ji atsakė, aš gyvenu tarp savo žmonių. Elizėjus vėl klausė, ką jį padaryti. Gehazis atsiliepė, Ji neturi sunaus, o jos vyras senas. Tuomet Elizėjus liepia pakviesti ją. Atėjusi, ji atsistojo tarp duryje. Jis tarė jai, už metų apie šitą laiką tu glamonėsi sūnų. Jis sakė, o ne, mano viešpatie, Dievo vyre, nemeluok savo tarnaitėjai. Moteris pastojo ir po metų pagimdė sūnų, kaip Eliziejusiai buvo sakęs. Vaikas paaugo ir kartą išėjo pas tėvą prie pjovėjų. Jis tarė savo tėvui, mano galva, mano galva. Tėvas liepė tarnui parnešti jį namo pas motiną. Kai jį parnešė pas motiną, pasėdėjęs ant jos kelių iki vidudienio, jis mirė. Ji užnešė jį, paguldė į dievo vyro lovą, užrakino duris ir išėjo. Pašaukusi savo vyrą, ji tarė, atsiųsk tarną ir asilę, kad galėčiau skubiai nuvykti pas dievo vyrą ir to jau sugrįžti. Jis paklausė, kodėl tu eini pas jį šiandien? Juk nei jaunas menulis, nei šabas. Bet jie atsakė, viskas gerai, Pabalnojusi asilę, jis sakė savo tarnui, varyk gyvulį ir skubėk, nesustok, kol pasakysiu. Ji atėjo pas Dievo vyrą prie Karmelio kalno. Dievo vyras, pamatęs ją iš tolo, tarė savo tarnui Gehaziui, šunemietė čia. Bėk ją pasitikti ir paklausk, kaip sekasi jai, jos vyrui ir vaikui. Ji atsakė, Gerai. Atėjusi pas dievo vyrą, ji apkabino jo kojas. Gehazis norėjo atitraukti, bet dievo vyras tarė, palik ją, ji labai nusiminusi. Viešpats nuslėpė tai nuo manęs ir nepasakė. Ji tarė, argi aš tavęs, mano viešpatė, prašiau sunaus. Argi neprašiau, neapgauk manęs. Tada Eliziejus liepia Gehaziui susijuosti, pasiimti jo lasdą ir eiti. Jei ką sutiksi, nesveikink jo, o jei kas tave sveikins, neatsakyk jam. Nuėjęs, uždėk mano lasdą ant berniuko veido. Vaiko motina atsakė Eliziejui, kaip gyvas viešpats ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu. Jis nuėjo kartu su ją, Gehazis, nuėjęs pirmą jų, uždėjo lasdą ant berniuko, tačiau nebuvo nei balso, nei atsakymo. Tada jis grįžo ir kelyje, sutikęs juos, pasakė jam, berniukas nepabudo. Eliziejus, įėjęs į namus, pamatė negyvą berniuką jo lovoje. Jis užrakino duris ir meldėsi viešpačiui. Po to jis atsigulė ant vaiko, uždėjo savo burną ant jo burnos, savo akis ant jo akių ir savo rankas ant jo rankų. Vaiko kūnas sušilo. Pasivaikščiojęs, Eliziejus vėl išsitėse ant vaiko. Tuomet berniukas sučiaudėjo septynis kartus ir atsimerkė. Pasišaukęs Gehazį, jis tarė, pašauk šunemietę. Jei atėjus, jis sakė, pasiimk savo sūnų. Įėjusi, ji parpuolė prie jo kojų, nusilenkė iki žemės ir pasiemusi sūnų išėjo. Eliziejus sugrįžo į Gilgalą. Krašte buvo badas. Pranašų sūnums, sėdint prie jo, jis liepė savo tarnui užkaisti didelį puodą ir išvirti visiems viralo. Vienas iš jų išėjo į lauką pasirinkti daržovių. Jis rado laukinį augalą, nuo kurio prisirinko laukinių moliūgų, pilną apsiaustą. Parėjęs, juos supjaustė į viralo puodą, nes jų nepažino. Vyrai paragavę įpilto viralo šaukė, Dievo vyre puodė mirtis. Jie negalėjo valgyti, Eliziejus liepė atnešti miltų. Supylęs juos į puodą, jis tarė, pilkite žmonėms, kad jie valgytų. Puode nebuvo nieko kenksmingo. Vienas vyras atėjo iš Baal šališos ir atnešė Dievo vyrui pirmavaisių duonos, 20 mėžinių kepalų ir šviežių varpų maiše. Eliziejus liepė savo tarnui duoti žmonėms valgyti, bet jis atsakė, ar tuo maistu galiu pamaitinti šimtą vyrų? Eliziejus pakartojo, duok žmonėms valgyti, nes viešpats sako, jie valgys ir dar liks. Jis padavė jiems maistą, jie valgė ir dar liko pagal viešpaties žodį.